สองสติออกสมาธิเสื่อสายตั้งใจฟังอีกนิดหน่อยบรรยางาศธรรมะในรีลงตาดูรูสติเกเวลาพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าสอนอารวาญาติโยมให้ทำทาน รักษาศีลทำบุญ Guru Sambuddha beliau yang sudah mencapai arhata beliau bahwa dhamma yang beliau mencapai itu ngajar kita dari dana, sila, dan meditasi. Meditasi itu seperti berbuat jasa-jasa. นั่นแหละเวลาเราดูลมหายใจเขาออกเมตตาสิหรือว่าทำบุญ hmm. nah, ความหมายอันเดียวกันคิดจะประทวนกับไปกันกับไปกันด้วยนั้นมีดาสีที่เป็นพิจารณาคิดจะพิสัตนาดับปัตบาจะสาจะสาจะไปนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนส่วนมาก ไม่เข้าใจเรื่องว่าทานคืออะไรศีลคืออะไรทำบุญคืออะไร biasanya kita tidak, tidak tahu bahwa dana untuk apa, sila untuk apa, meditasi untuk apa. เมื่อเวลาไม่ได้ทำบุญแล้ว ไม่ได้ทำสมาธิแล้ว ไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นคนละอย่าง kita tidak pernah praktek meditasi pikiran belum pernah tenang tidak tahu apa baik tidak baik apa ada kunaan dari kehidupan kita อยากให้รู้ว่ากายกับใจเป็นคนละอย่าง เราต้องทำบุญหรือทำสมาธิบ่อยๆ kata kata beliau bilang bahwa beliau mau uh, kita banyak-banyak meditasi nanti kita tahu bahwa dana ketu percaya dan ระไม่ได้ยาศีลาไม่ได้แต่สียินตุเปดะทิมานะธรรมของพระพุทธเจ้า บอกว่าสังขารร่างกายของเราก้อนนี้ ไม่ใช่ของเรา เป็นของคุณพ่อคุณแม่ เกิดแล้วแก่เก็บ ตายดังนั้น i untuk makanannya badan tapi tidak bisa lama tinggal di dunia ini kalau kita makan makanan untuk ada hidupan untuk berbuat kebaikan-kebaikan ada kita pada ada badan ada jasmani ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan dalam sila dan meditasi. ดลังจากนั้นหลวงตามาก็อยากมาเน้นหนักภาพ ทำบุญภาคปฏิบัติ คือ ทำสมาธิให้มากมากสาธุ tahun sekali หลวงตาดาตังเ ke sini untuk b า w a umat umat latihan meditasi banyak b a n y a อยากให้ดูใจแต่งใจรักษาใจของแต่งใจของรักษาใจอาหารใจไม่ได้ซื้อ Lalu mau kita berpraktek ini tadi banyak-banyak supaya pikiran kita dapat uh, makanannya banyak-banyak, makanan uh, makanan pikiran itu dari tenang-tenangan aja, dari samadhi, dari sudah uh, jadi samadhi sudah tenang sekali kita dapat bijaksanaan dari samadhi banyak-banyak. Hmm. ได้ซื้อไหมเมื่อกี้นี่พระสงฆ์ความหลงตาทั้งญาติทั้งโยมดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก ถ้าเห็นลมก็เห็นใจ ถ้าเห็นใจก็เห็นบุญถ้าเห็นบุญก็เห็นสวรรค์มานานบาดมามนานบาดาน itu kita า a r u s beli tapi m มา a นา n ตุกปิกิรัน a n itu gak usah beli yang penting kita ada kesadaran atau ada seti lihat di nafas masuk keluar masuk keluar tiap hari tiap hari yang paling sedikit satu menit masih baik ของสังขารร่างกายโน้นเห็นไหมล่ะข้าวน้ำโภชนาอาหารเต็มไปหมดนั่นจะเลี้ยงเท่าไหร่ก็แก่ก็เก็บก็ตายเหมือนเดิม แต่งเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายสังขารร่างกาย เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลสกปรก untuk badan itu banyak sekali lihat ya, di beca itu untuk untuk badan saja makan banyak-banyak tapi masih tua masih sakit masih mati sama-sama itu tidak ada yang tentu karena badan kita itu tidak bisa lama di dunia ini dan kalau biasanya dia di dalam di dalam pikiran diri sendiri nanti kita bisa lihat apa kebanyakan yang kotoran-kotoran aja di dalam badan kita ini tidak ada yang tentu tidak ada yang uh, abadi เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ให้ญาติให้โยมลูกลูกหลานๆทำอยู่ที่บ้านก็ได้ทำให้มาวัดทำสมาธิหรือรักษาใจเห็นไหมเมื่อกี้นี่ Nah, konsumen, jangan lupa di eh, untuk cari makanan untuk pikiran itu perbuat di mana saja bisa praktek di rumah praktek di mihara atau di jalan atau di mana bisa semua nggak usah beli yang penting kita harus rajin dan ada seti banyak saja ด้วยอำนาจบุญกุศลเราตนจะจมลูกหลานได้มารวมกันทำทานก็ดีทำสมาธิภาวนา ก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี้จงปกป้องคุ้มครองออกตนได้จมลูกหลาน จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยปัตนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมดังความปัตนาจงทุกประการเถิดสมบูรณ์ Ya, semoga eh, jasa-jasa uh, yang kita uh, perbuat hari ini dapat eh, jasa-jasa uh, yang kita duduk meditasi dan sila melindungi saudara-saudari uh, kebahagiaan, amanan dan uh, panjang umur uh, dan uh, kita mau apa di dunia ini sih bisa semua saja satu satu ya awariwa pura pare pure tita kalang Ewa me vaito tinang petanang kapati Isitang patitang tumhang kipame wasame jatu sape purentu sangkapa จันโทปนราโสยาธามณีโชติราโสยาธาสัพเพทิโยวิวัน สัพพมังคารัักันโดยสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนัสตาสติภวันตุเตอาวตุสัพพมังคารัักันโดยสัพเทวตา